hodoi poros kai aleetheia. Hodoi poron tis en ereemoe, heire gunaika monen katefe hestosan, kai fesin autae, Tis ei, hede efe aleetheia. Kai dia poian aitian ten polin afeisa ten eremian oikeis he de eipen hoti tois palai kai rois paroligois en to pseudos nun de e spantas estin e anti acuein kai lege in hoti kakistos bios kai poneros tois anthropois estin hote to pseudos procrinetai tes aletheias.